Сура Аль-Ахзаб. Союзники. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما О пророк, бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. Воистину, Аллах знающий, мудрый. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا Следуй тому, что внушается тебе в откровении от твоего Господа. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Уповай на Аллаха и довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. ما جعل الله لرجل من القلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле. Он не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы объявляете запретными для себя, и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями.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 Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах прощающий, милосердный. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры, если только вы не сделаете добро своим друзьям. Так было записано в Писании, хранимой скрижали. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Вот мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما чтобы он спросил правдивых об их правдивости. Он приготовил неверующим мучительные страдания. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا О те, которые уверовали! Помните милость Аллаха, которая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы совершаете. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ۖ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и вы стали делать предположения об Аллахе. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, а обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا Вот некоторые из них сказали, «О жители Ясриба, Медины, вы не сможете выстоять, вернитесь». А некоторые из них попросили разрешения у пророка и сказали, «Наши дома остались беззащитны». Они не были беззащитны, они лишь хотели сбежать. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا Если бы они, союзники, вторглись в него со всех сторон и потребовали бы от них искушения, отказаться от веры, то они пошли бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что немного. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Скажи, бегство не принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели.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 А если Он пожелает оказать вам милость? Они не найдут для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят своим братьям «идите к нам».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 Если бы союзники пришли, то они захотели бы кочевать среди бедуинов и расспрашивать о вас. Будь они вместе с вами, то они бы не сражались, разве что немного. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и премного поминает Аллаха. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما Когда верующие увидели союзников, они сказали, «Это то, что обещали нам Аллах и Его посланник». Аллах и его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Это происходит для того, чтобы Аллах воздал правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если он пожелает этого, или принял их покаяние. Воистину, Аллах прощающий, милосердный.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 Одну часть их вы убили, а другую взяли в плен. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا Он дал вам в наследство их землю, их дома, их имущество и землю, на которую вы даже не ступали. Аллах способен на всякую вещь. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا О пророк, скажи своим женам, если вы желаете мирской жизни и ее украшений, то придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما Но если вы желаете Аллаха, Его посланника и последней жизни, то Аллах приготовил творящим добро среди вас великую награду. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا О жены пророка, если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и Его посланнику и будет поступать праведно, мы одарим двойным вознаграждением, и мы приготовили для нее щедрый удел. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا О жены пророка, вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязнены, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. О обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и мудрости. Воистину, Аллах проницательный или добрый, ведающий. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин, и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ۖ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيه لأزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и кому ты сам оказал милость, Зейду, сыны Харисы, удержи свою жену при себе и побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным, и ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его. Когда же Зейд удовлетворил с ней свое желание, вступил с ней в половую близость или развелся с ней, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание Веление Аллаха обязательно исполняется. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде. Веление Аллаха является решением предопределенным. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا Они передали послание Аллаха и боялись его, и не боялись никого, кроме Аллаха. Довольно того, что Аллах ведет счет. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является посланником Аллаха и печатью пророков, или последним из пророков. Аллах знает обо всякой вещи. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا О те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно وسبحوه بكره واصيلا и славьте Его утром и перед закатом. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما Он тот, кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово «мир». Он уготовил для них щедрую награду. Я айюхан набию инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва назира. О пророк, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا призывающим к Аллаху с Его дозволения и освещающим светочем. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا Сообщи же верующим благую весть о том, что для них у Аллаха есть великая милость. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا Не подчиняйся неверующим и лицемерам, остав а причиняемые ими страдания и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكر يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما О пророк, мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница, и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Аллах прощающий, милосердный. ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них, жен пророка, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, и чтобы они не печалились и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах знающий, выдержанный.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 Но не дожидайтесь ее приготовления, не приходите заранее. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь, и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у них, жен пророка, какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما Обнаруживаете вы что-либо или скрываете, Аллах все равно знает о каждой вещи. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا На них, женах пророка, не будет греха, если они будут без покрывала перед их отцами, их сыновьями, их братьями, сыновьями их братьев, сыновьями их сестер, своими женщинами и невольниками, которыми овладели их десницы. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах свидетель всякой вещи. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка. О те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا Воистину тех, которые поносят Аллаха и его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни и уготовил им унизительные мучения. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя или сближали на себе свои покрывала. Так их будут легче узнавать, отличать от рабыни-блудниц и не подвергнут оскорблениям. Аллах прощающий, милосердный. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то мы непременно поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совсем недолго. Будучи проклятыми. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и безжалостно убивать. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде, и ты не найдешь изменения в установлении Аллаха. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا Люди спрашивают тебя о часе. Скажи, знанием о нем обладает только Аллах. Откуда тебе знать, быть может, час близок? إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا В В тот день их лица будут поворачиваться или изменяться в огне, и они скажут, лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا Они скажут, Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. ربنا آتهم ضعفين من العذاب آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Господь наш, удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها О те, которые уверовали, не будьте подобны тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем перед Аллахом. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи.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 Воистину, он является несправедливым и невежественным. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Это произошло для того, чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, – многобожников и многобожниц и принял покаяние верующих мужчин и верующих женщин. Аллах прощающий, милосердный.